Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu. Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radioklausītāji. Šis ir atkal raidījums, mīliet cits citu, otrs, otrais šajā sezonā. Un um, šodien šķiet, ka mēs tieši arī runāsim par, um, par patiesību, un um, savā ziņā ir atkal jārunā par šo patiesību, par, par, par to patiesību, par, sabied, par procesiem, kas notiek sabiedrībā un arī kas ir notikuši sabiedrībā, e, par uh, dažādu procesu cēloņiem, kurus varbūt mēs neizprotam, bet katrā ziņā e, mīlestība iet soli soli ar patiesību. Un tāpēc mums šodien ir viesis, kuru, kuru jūs jau pazīstat. Tas ir uh, Nādežda Pazuhina, kuru jūs jau pazīstiet kā, kā vēstures, kā mākslas vēstures speciālisti. Es tā pareizi saku, kas. Un, um, un Jā, šo... es sasveicināšos un varbūt pateikšu par sevi. Labdien, dargie klausītāji. Un man tik tiešām ir gods, ka šobrīd es varu teikt, ja es šeit esmu ne, ne pirmo reizi, <laughs> jau vairākas reizes. Jā, es pārstāvu um, Filozofijas un socioloģijas institūtu, un, uh, lai gan man ir tiešām doktora grāts mākslā, bet es vairāk nodarbojos ar reliģiju pētniecību un, uh, jā, reliģijas socioloģiju um, noteiktā ziņā, un, protams, ar kultūras vēsturi dzīvi. Un šodien, jā, eh, jūs teicāt, mēs parunāsim par patiesību, es teiktu, mēs šodien parunāsim par to, kā meklē patiesību un kādas jautājumas uzdot. Jā, un varbūt arī tas būtu, ja mēs varētu tā precizēt, varbūt arī tas ir, mm, kā es teicu pirms raidījuma, kādreiz ir tā ļoti labi paimprovizēt un pēkšņi parādās kaut kādas tādas domas, kas nebija pat tā ienākšot eh, prātā. Uh, Mm, mēs varam parunāt arī varbūt, un šī, šī tēma arī par to, kādas kļūdas mēs pieļaujam meklējot patiesību šis jautājums ir ļoti sarežģīts, bet eh, iespējams, eh, jā, iespējams par to arī mēs parunāsim. Bet vispār eh, iemesls, kāpēc mēs sākam šo sarunu, man šķiet, jums bija jautājums par to tik dīvains vārds konspiritualitāte, kuru vispār grūti arī izrunāt, ja parasti cilvēki tā mm, drusku ar tādu aizķeršanos jautā, kas tas tāds ir, jo visi zina, kas ir konspiroloģija vai konspiroloģiju teorijas, vai ne, kas ir mm, spirituālā pieredze arī vairāk vai mazāk mazāk, vai, vai ļoti daudz saist ar spiritismu, vai ne? <laughs> tad uzreiz ir asociācija ar ezotēriskajām kaut kādām praksēm, vai ne? Un jūs jautājat, kas tas tāds ir, ja? Šis bija, man šķiet, tāds sākums. Uh, nu jā, man, ne, sarunai. man bija tāds saruna par to, ka tāda konspiro, mm -hmm. konspiritualitāte, ka tas varētu dažiem būt kādas asociācijas arī ar garīgumu, mhm. un mm -hmm. šķiet, ka šeit arī varētu būt runa par kaut kādu tādu uh, mm, alternatīvu kristīgajam garīgumam? Mm, jā, jā, un, un, jā, tā ir alternatīva, protams. Un varbūt es vienkārši drusku pastāstīšu vai paskaidrošu, ko mēs saprotam ar šo terminu. Um, jo cilvēki, kuri interesēs, noteikti gan lasīja, gan dzirdēja šo terminu konspiritualitāte. Um, angliski tas ir spirituality, drusku vieglāk varbūt <laughs> izrunāt. Um, kontekstā um, lasot, piemēram, par New Age vai, vai jauno laikmetu, uh, um, tā saucamo, un jau nu, vairāk kā desmit gadu šīs termins tiešām cirkulē dažādo, nu, dažādos tekstos, gan zinātniskajos tekstos, rakstos, pētījumos, gan arī publicistikā. Un tik tiešām tas ir salikums no diviem vārdiem kon - konspirolo kon <laughs> konspiroloģija, konspiroloģiskā mentalitāte dažreiz arī par to raksta, un, un tas arī nav jauns termins. Karls Popers vēl runāja par to, kā konspiroloģi, konspiroloģiju teorijas uh, rodas um, ļoti tāda dabiskā veidā, ja kad cilvēki mēģina paskaidrot to, kas nav izskaidrojams šobrīd vai nav redzami. Ja, tie redzamas tādas loģiskās saiknes un gribās ieraudzīt, nu, kaut ko apslēpto. Ja. Uh, Uh, un jā, tātad garīgums, jā, spirituālā pieredze vai, vai, vai um, jā, ideja par to, kā vispār mēs varam domāt un runāt par garīgumu. Un tātad uh, šis salikums ir saistīts ar ideju, kā uh, šajā 21. gadsimtā, ja, un tīpaši uh, šobrīd uh, cilvēki ļoti bieži saliek kopā do, domu, uh, kaut kādas sajūtas par um, garīgo pilnveidošanos, par garīgo izaugsmi un meklē kaut kādu universālu instrumentu, kā ir iespējams pilnveidoties, sintezējot visu, kas jau kultūras vēsturē, cilvēces vēsturē mums ir, ne tikai kristietība un kristīgo pieredze, bet arī austrumu reliģijas, eh, kaut kādas atsevišķas um, tiešām okultiskās prakses <laughs> reizēm. Un um, um, šī, um, šī, ize, šī ideja par izaugsmi um, saplūst dažreiz par ideju, um, tādu vispārinošu ideju, kā mainās sabiedrība kā sabiedrība jāmainās iespējams, un, nu, ja mēs tagad skatāmies vēl, vēl caur politisko prizmu, tad kā mēs politiskajā līmenī varam ietekmēt šos procesus. Un bieži vien, um, jā, bieži vien šeit tāda, nu, nav vienas atbildes kaut kādas konkrētas, jā, vai, vai ir mums tādi instrumenti, jā, tie drīzāk ir meklējumi. Nu, un, um, jā, domājot par konspiritualitāti, uh, protams, uh, šeit vēl ir um, jāmin mūsu tāda tāda masu kultūra, masu kultūras līmenis, ka ļoti bieži e, ideja par tādu, tieksim, labu būtību, ja šodien ļoti tāds um, e, vārds bieži mēs to sākam, ja nevis labsajūtība, bet tāda labbūtība, ja, um, tāds, nu, tāda harmonija ar visumu, ja, enerģijas, um, biolauks, ja, kā mēs varam um, kaut kādā veidā pieskaņoties, ja, pielāgoties kaut kādiem vispārējiem <laughs> procesiem, gadiem. Ja? Tas arī ir eh, diezgan, nu, diezgan būtiski, ka tas tiek um, artikulēts filmās, grāmatās, mūzikā ļoti bieži. Ja? Un eh, bieži vien mēs to īsti tā nereflektējam. Mēs vienkārši to izmantojam kā nu, kaut kādu palīgu līdzekli, lai tik tiešām justos drošāk nestabilitātes laikā. Ja? Un vispār domājot par, arī par konspiroloģiju um, kā tādu, ja, kā fenomenu, mēs ar to saskaramies tieši tad, kad ir krīzes laiki, krīzes situācijas. Un, uh, reizēm uh, šie nav tikai mm, nu, kaut kādi <laughs> konflikti, politiskie konflikti, jā, vai smaga ekonomiskā situācija, bet es teiktu tāda eksistenciāli smaga situācija, eksistenciāli um, tāda dziļas, dziļa konflikta situācija, kurā mēs nevaram ieraudzīt izēju uzreiz. Mhm. Jā, man te uzreiz radās tāda doma, varbūt tomēr derētu arī nošķirta, ja mēs runājam par tādu konspiroloģija, konspirācija teorijas un uh, kaut kas, kas mums varētu šķietam saistīties ar kaut kādu garīgu praksi, ka kaut ko dot, ka tomēr nevienmēr tas viens, viens un tas pats, nu, es teiksim, varētu minēt tādu piemēru, tā kā mums bija runa par to, ka mm, mums šo, šo, šodien pamatā runa ir par 19. gadsimtu beigām, 20. gadsimtu sākumu. Ja? Un, eh, teiksim, tāds, nu, Es domāju, ir taču gadījumi, kā piemēram tāds ļoti racionāli domājošs cilvēks, kurš var būt sevi nosaukt pat par ateistu kaut kādā ziņā, bet viņš to, piemēram, tic uh, Cionas gudro protokoliem. Jā, kas nu, mums šķiet, tas eh, Cionas gudo protokoli, tas ir vienkārši tāds eh, stāsts, eh, es saku, fantāzija par to, kā notiek pasaulē procesi. Ja, un, un, un es esmu savā mūžā sastapis vairākus cilvēkus, kas, kas tā ir nu, ļoti inteliģenti, ja, bet viņi tic tam, ja, un viņi pat ir kā, ļoti racionāli domājuši. Mhm. Jā, nu, um, e, ja mēs skatāmies uh, no tāda mm, socioloģijas varbūt e, skatu punkta, tad um, jā, um, racionāli, cilvēki, racionāli domājuši cilvēki var ticēt konspirācijas teorijām, sazvērstības teorijām, jo tā, tas ir arī viens no veidiem, kā mēs uh, skaidrojam realitāti. Mhm. Ja? Skaidrs, ka šī ir arī viena no uh, tādām kognitīvām deformācijām. Ja? Bet no nu, kognitīvās deformācijas mēs vērojam, ja mēs no malas skatāmies un analizējam, kāds šis cilvēks domā, ja? vai, vai kā, kādi bija, teiksim, kā tā celoņa sakarību ķēdīte veidojas, ja viņa argumentos un skaidrojumā. Uh, Um, jā, jūs minējat par, par 19. un 20. gadsimtu, nu, kā mēs 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākumu, kā mēs ieskatīsimies uh, vēsturē. Nu, mm, un tas ir saistīts tieši ar to, kā m, mm, pa, pati pētījumā problemātika, tad, tad šis pētījums par eh, konsp eh, konspiritualitāti mums ir drīzāk at, ieskats eh, vēsturē. Tad nevis mēs mēģinām atspēkot ja, vai analizēt, kas notiek šeit un tagad. Ja, gan, <laughs> protams, tas arī ļoti interesanti, bet mūs drīzāk interesē tas mehānisms, kāpēc uh, rodas uh, šādi priekšstati un kāpēc, kā jūs pajautājat, kāpēc cilvēki tic vai uzticās ja, vai, vai turpinā um, attīstīt mācīt, um, piemēram, jā, sazvērstības teorijas, ja, vai, vai tādu um, kaut kādu īpašu garīgo praksi, ja, kas uh, pretendē, piemēram, uz tādu universālismu. Ja, tad uh, universālās reliģijas meklējumi, piemēram, joprojām notiek. Ja, un, piemēram, teosofijas idejas, kas šķiet jau, kuram jau ir ļoti, ļoti tāds, uh, tāda liela pieredze, ja, vēsturiskais, <laughs> vēsturiskā distance, bet joprojām tās ir aktuālas, ja, tāpat kā antroposofija, piemēram, ja, um, ne, nekur nekur nepazuda. Ja, kaut gan šķiet, ka, nu, kā jūs sakiet, jā, racionāli domājušam cilvēkam ir ļoti daudz arī pretargumentu tam visam. Uh, Nu jā, un um, tad, tad atgriežoties ja, pie jūsu jautājuma, um, tic um, jebkuram sazvērstības teorijam tādā gadījumā, ja šī teorija šobrīd atbilst tādai sajūtai par kontroli. Respektīvi, cilvēkam ir vajadzīgas šādas teorijas, tad, ja viņš jūtas ļoti nedrošs un viņam zūd uzticība autoritātēm, zinātnes autoritātei vai eh, reliģijas autoritātei, piemēram, šajā gadījumā kristietības autoritātei, tiešām um, tāda um, uzticība un dziļa ticība um, bija zudusi tīpaši tādā mm, intelektuālajā jomā 19. gadsimta otrā puse, kuru sauc par dekadan, dekadanci, <laughs> tad par um, um, laiku, kad bija zināma vilšanās arī, arī kristietībā, ja, kristietības uh, ideālos, um, tīpaši īpaši filozofija, ja mēs padomāsim piemēram par Nīči, ja, um, uh, tad uh, šī ticība autoritātēm zūd, bet um, nedrošība jau paliek. Un šķiet, ka viens no iemesliem varētu būt kaut kas apslēpts, ja, ka ir kaut kāda kontrole, kura pastāv, kāds m, mm, vada procesus, ja, bet uh, mēs jau nezinām, kurš viņš ir. Ja, un, um, tad mums šķiet, ka jā, ja nav oficiālas informācijas, tad noteikti ir neoficiāla <laughs> informācija, un šī neoficiāla neoficiāla informācija varbūt ir pat, patiesāka <laughs> nekā nu, ir kaut kāds uh, cits paskaidrojums, visnotaļ racionāls. Un tā arī ir racionāla domāšana, tā nav irracionāla domāšana, jo visas sasvērstības teorijas ir ļoti loģiskas. Mm -hmm. Jā, šeit ir arī, varbūt arī dažiem varētu būt tāds apmulsums par racionālu, bet psiholoģijā jau arī šis jēdziens ir eh, tāda racionalizācija, kur, kur saliek kopā, veidojās kaut kāda cilvēka, kaut kāda cēloņa sakarība, bet patiesībā tam nav nekāda sakta vairāk ar, ar, ar patiesi reālo situāciju. Jā, nu, jā mēs sakam verificēt, jā, jā. verificēt zinātni, tieksim, ar eksperimenta palīdzību un pierādīt, ja, ka tā tas tiešām ir. Jā. Nu, grūti ir vēsturniekiem, sociologiem un arī psiholoģiem dažreiz, ja, jo ne visu mēs var, varam verificēt. Jā, nu, tāpēc arī humanitāro zinātņu um, tāda problēma, kopēja problēma, metodoloģiskā problēma ir tieši par to, kā mēs pētam, ja, un kas, um, kas ir mūsu instruments, lai atklātu tātad, to, kas patie, patiesajā realitātē notiek, un kas notiek arī mūsu mentālajā <laughs> realitātē, respektīvi, kā mēs domājam par realitāti. Jo tas var būt ļoti atšķirīgi veidi, ja, kas notiek tagad, šeit un tagad, ja šeit mums aiz loga, piemēram, un ko mēs šobrīd ar jums par to domājam. <laughs> un tieši, un mums būs dažādas domas, starp citu, mm -hmm. mēs redzēsim kaut kādu vienu lietu, ja, bet mums būs dažāds redzējums uz to, un pat varētu jā. būt dažādi uzskati. Un tev gan sakarība būs arī, arī jā, jā. ļoti, <laughs> ļoti ļoti atšķirīga. Es te atcerējos par um, da dažādām zīmēm, jā, un, un ir tāda folkloras versija, kristietības uh, folklorizēta tāda versija, un, un tas ir gan arī mm, katoļiem, katoļu tradīcija, gan pareisticīgo tradīcija, un bija 14. Uh, uh, datumā Pakruf, ja, pareisticīgo um, baznīca lielie svētki, un um, tautā uh, Pakruf ir saistīts ar pirmo sniegu. Ja? <laughs> Mums mhm. nekāda pirmā sniega nav, ja nu, tāda zelta lapas varbūt labākajā gadījumā. Nu, lūk, un cilvēki, kuri, piemēram, viņi ir šajā tradīcijā, un viņi domā, un tad viņi domā, nu, ko tas varētu <laughs> nozīmēt, ja? Atkal citi cilvēki, kuriem šīs nav, ja, um, tuvu, ja, šis kalendārs, nu, viņš vienkārši paskatīsies jauki, silts oktobris, ja? <laughs> vēl tālu līdz ziemai. Ja, tas ir vienkārši, vien, no nu, tās pavisam vienkārši piemērs, ja par to, nu, mēs saskatām, ja mēs saskatām kaut kādas cēloņu sakarības, ja, tas mums ir no mūsu dzīves uh, dzīves pieredzes, ja nu mūsu pasauli uzskata, nu, nu te tieši arī par to pasauli uzskatu, ja kāpēc cilvēki tic arī un ir ļoti da daudzi pārliecināti cilvēki, ja kuri seko, piemēram, un arī skatās, kā attīstās sazvērstības teorijas <laughs> un paši varbūt piedalās komentē un, un, un, un izsaka savu viedokli kompetento, ja, um, ka cilvēki uzticās savam pasauli uzskatam, ja, un viņiem ir svarīgi, ka tas, kā viņš ieraudzīja un tādā savā uh, skatījumā sev noformulē, ka nu, tā ir tāda viņa stabila pozīcija, un tagad neviens ja, viņu no šīs eh, stabilas <laughs> pozīcijas neizsitīs, ja tādas zināmas sliedas. Ja. Nu, tā ir tāda pārliecība un psiholoģiskais, eh, var teikt, fenomens, ja, ka <laughs> cilvēkam negribās tā mm, viegli zaudēt šo savu stabilitāti, kuru viņš tā varbūt arī tikai šķietama, ja? bet viņam jau pašam tā pārliecība ļoti svarīga. Ja? <laughs> nu, šeit ir šis, eh, jā, es pareiz pateicu ar to šķietama, šķietama stabilitāte, jo, eh, nu, es domāju, ka 20. gadsimts sevišķi parādīja, ka cilvēks eh, turējās pie kaut kādas teorijas par to, kā, kā šķietam šie pas, procesi notiek, bet tas viņus nepaglāba uh, ne no, ne no abiem pasaules kariem, ne arī no tiem genocīdiem, kas tika pieredzēti šajās 20. gadsimtā, bet Šķiet, šis ir mazliet arī tā tāds turpinājums tam, ko es runāju e, pirmajā raidījumā šajā sezonā tieši par to, ka um, <laughs> Man, man vakar jautāja cilvēks, par ko es runāju savā raidījumā, pirmajā, un es biju aizmirsis pavisam, un tagad man atsaucas atmiņā, e, ka, ka mums jāapzinās to, patiekas, patiesībā pietiekami pazemīgi, ka mm, pilnīgi visi cilvēki pasaulē patiesībā to var uz sevi attiecināt, ka mēs zinām tikai mazu, mazu daļiņu no tā, kas ir pasaulē, un, un kaut kādā ziņā mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem atteikties no savu viedokļa, uh, Ja viņš mūs radīja arī, ka, ja mēs pēkšņi atklājam patiesību, un mēs ieraugām, ka mēs jūtamies tā, nu, sajūtamies varbūt neomolīgi, jau mēs saprotam, ka mēs esam kaut ko greizi domājuši, bet mums ir pazemībā to jāpieņem, tas iedod šo brīvību Tas iedod pēc tam to lielāko jā, brīvību. Jā. Eh, nu, tas Bet tāds mazliet tāds. arī izzināt, izzināt. Ja? Un, un šeit ir, protams, tāds drusku uh, eh, iekšējā pretruna nu, pašā cilvēka vienmēr rodās, ja? ka viņš saprot. Un, protams, es domāju, tā, tas ir gan ticīgajam cilvēkam, gan arī varbūt um, reliģiski neitrālam cilvēkam. Viņš saprot, ka viņš nevar izzināt visu. Ja? Un arī mm, zinātnes autoritāte, piemēram, ir nu, diezgan ierobežota. Mēs jau zinām, kā zinātnē attīstās eh, un um, viedokļi, kuri bija pieņemti kā autoritatīvie viedokļi, piemēram, 16. gadsimta vai 18. gadsimta, 21. gadsimta mums ir kaut kāds cits jau viedoklis, jau un citi tieši arī verificētie <laughs> ja, rezultāti. Tā kā tas, tas ir eh, it kā skaidrs, ja, bet eh, no otras puses izzināt, tas izzināšanas grauds, ja mūsos ir, un uh, tas ir arī ticīgajam cilvēkam, ja, tad, tad um, šī tieksme um, atklāt sev gan pasauli, gan, uh, piemēram, dievišķo uh, klātbūtni pasaulē, ja, tas, tas ir kaut kas, ko mēs gribam apgūt kaut kādā <laughs> veidā, ja gribam, gribam arī intelektuāli to, to ne tikai emocionāli, ja, bet intelektuāli apgūt. Un, lūk, atgriežoties pie, pie tā iepriekšējā jautājuma, um, piemēram, 19. gadsimta um, pēdējā ceturdaļa, es teiktu, ja, bet varbūt pat um, vēl konkrētāk 80. gadi, 19. gadsimta 80. gadi, ir laiks, kas, kad um, vienā tādā diezgan īsajā laika posmā sakoncentrēs šie meklējumi um, dažādos <laughs> virzienos un uh, arī zinātnē. Uh, mēs pieminējam jau psiholoģiju, psiholoģija kā zinātne veidojas tikai 19. gadsimta otrajā pusē kā disciplīna, un tā bija ļoti cieši saistīta saistītā ar medicīnu, ar, um, protams, arī tādu mm, psihoterapiju, <laughs> ja, ar, um, ar um, pētījumiem, kuri ir saistīti ar uh, um, nevis ar normu, bet ar novirzi no normas no sākuma. Ja? Arī Freida pētījumi, piemēram, ja? un visa Freida teorija um, no sākuma ja? veidojas kā um, secinājumi par to, kā uzvedās vai kas notiek ar cilvēkiem, kurus mēs uzskatām par nenormāliem <laughs> cilvēkiem. No nu, tā pēdiņas es tā saku, ja? uh, histēriķi, piemēram, ja? vai vēl cilvēki ar, ar kaut kādiem mm, citiem, ja? citām um, problēmām mentālajām, ja? ja, vai, vai, vai psihiskajām problēmām. Uh, tad, tad tas ir viens virziens, ja, tad, tad, uh, psiholoģija. Un tad uh, ļoti strauja arī ķīmijas attīstība un fizikas attīstība, kad uh, mēs varam um, drusku atcerties ja, par radio, radio viļņiem vai ne, <laughs> telegrafu, kas parādījās arī tieši tajā pašā laikā, ja, nu, tad mēs tehnisko, ja uzreiz var paralēlis saskatīt ar mūsdienām, starp citu, ja, tad šis, uh, šīs uh, tehniskais progress, viņš radīja interesi arī par cilvēku, cilvēka paranormālajām spējām. Un, piemēram, tik daudz, cik toreiz runāja un arī publiski, starp citu, rakstīja un apsprieda, kas ir hipnoze, hipnotiskais stāvoklis, ja, vai tas ir kaut kas tikai īpaša medija, tāda apdavinātība, <laughs> ja, un, un kaut kāds tāds absolūti, mm, teiksim, rats gadījums, ja, vai tas ir katram cilvēkam, piemēram, piemīt, ja, un to var iemācīties, ja, un to var izmantot arī um, terapijā, ja, tev hipnozi, kas ir telepātija, ja, vai tā pastāv, ja, un kā eksperimentāli pierādīt, ka tā pastāv. Tik daudz par to laikam nerunāja un nerakstīja nu, visus pārējos ja, <laughs> simts gadus, jo toreiz bija ļoti liela interese, un tas bija ne tikai Eiropā, nu, teiksim, lielajās pilsētās, Parīzē, Berlīnē, <laughs> ja, kur, kur mm, tik tiešām arī koncentrējās ļoti daudz nu, tādu cilvēku, mm, gan zinātnieku, gan arī um, mākslinieku, filozofu, ja, kuri, kuri piedalījās piedalījies jā, šajās diskusijās, bet arī, piemēram, Rīgā. Jā, arī Rīgā avīzes rakstīja par, par šādām, par, par, mm, piemēram, lekcijām jā, vai par grāmatām, kurās rakstīja par, par, par <laughs> parapsiholoģiskajiem fenomeniem. Un tieši ar 80. gadiem saistīts arī tas, ka, piemēram, Nīče, ja Nīčes filozofija, Nīčes grāmatas, gandrīz visas, ja pēc kārtas, tiek izdotas, viņa dzīves laikā tās, kuras <laughs> tika izdotas, ja, 80. gados. Ja, Jā. Tad šī desmitgade ir ļoti spēcīga arī nu, tādā intelektuālā ziņā. Jā. Un, protams, nu, jā, Nīčes uh, kritika, kristietības kritika ļoti spēcīgi <laughs> ietekmē. Un šī ideja par to, ka mēs varam um, skatīties dziļi atpakaļ un kaut kāda mitoloģiskajā pagātnē, jā, um, arī, piemēram, arheiskajā pagātnē atrast uh, to ideju, to harmoniju, kuras mums šobrīd pietrūks, un arī to brīvību, par kuru jūs tikko teicāt, jā, ka jā, pazemība rada brīvību, ja, bet šeit ir arī tas, ka atcerēšanās ja, un ļaušanās šim te cikliskajam kaut kādam, cikliskā atkārtošanās, ja, cikliskais laika ritējums, ja, tā ir brīvība. Nu, jā, tāpēc, ka viss atgriežas vai ne mūžīgi pastāv, es īpaši nevaru <laughs> ietekmēt šo visu procesu, ja, un es vienkārši ļaujos ja, šai, šai plūsmai. Ja. Un, um, um, un, piemēram, uh, tieši 80. gados parādījās tā saucamās nu, ļoti daudz biedrību. Ja? Un šīs biedrības bija gan filozofiskās biedrības, gan arī tādas pētnieciskās, un um, um parādījās psihiskās, um, psihisko pētījumu biedrība no sākumā uh, Londonā, um, bet pēc tam arī līdzīgas biedrības parādījās citās pilsētās. Rīgā tāda parādījās Latvijas uh, psihiskās, psihiskās pē, pētniecības palīdzības <laughs> biedrība vai psihisko pētījumu, tur dažādi to, to sauca. Um, uh, parādījies 20. gados, um, tātad šīs biedrības interesēs tieši par parapsiholoģiju. Un ir ļoti interesanti, ka otrais nosaukums tajā laikā bija zinātniskais okultisms. Ja, un, um, vakar es tieši arī skatījos, vēl, vēl avīzes gribēs tā paskatīties kaut ko tādu kolorītu, ja, par ko varētu pa, pastāstīt, nu, par, par mūsējo jau tādu. <laughs> um, un, uh, jā, mums bija tāds um, profesors Kārls Blāhers, un um, um, viņš lasīja arī publiskās lekcijas um, par parapsiholoģiju, viņš tieši arī dibināja šo um, psih, psihisko pētījumu biedrību, un uh, izdevā arī, šī biedrība izdevā žurnālu, žurnālu par viņa līdzekļiem. Viņš bija arī tāds liels mecenāts un sponsors. Zielina problēmas saucās, tātad vasaras problēmas. Un um, tad Melngāvju namā ja, viņš regulāri lasīja lekcijas, par, uh, kur bija runa par zinātnisko uh, aku, okultismu. Ja, tāpat <laughs> atstāstot šo visu, ja žurnālisti tad, nu, ja mēģina skaidrot, ja, nu, ja zinātniska pieeja, ja tas nozīmē, ka mēs nevis vienkārši atmetam to, bet mēģinam analizēt. Ja. Bet, nu, cik nu tas bija okultisms, ja tas atkal drīzāk ir tās problēmas, kuras tiešā veidā bija saistītas ar psiholoģiju, ja, eksperimentālo psiholoģiju, Un es domāju, ka jā, psihoanalīzes ietekme šeit arī bija diezgan nozīmīga, ja tāpēc kā vispār saruna par to, ka cilvēkam ir zemapziņa, ir kaut kādi racionāli nekontrolējamie slāņi, ja, ļoti iespaidoja tā laika ne tikai intelektuāļus, bet arī pārējo <laughs> sabiedrību, protams. E, jā, interesanti, bet tad arī nenotika kaut kas tāds cā, nu, saistībā ar visu šo zinātnisko okultismu un tā, un kad laika gaitā tur nu, pētījuma rezultātā kaut kas acījā saglabājās? Mm, protams, jā, acī. <laughs> jo no, nu, no mūsu laika skatījuma tur zināms, ka nu, tas liekas, nu, eh, ne, nu, lai gan mūsu laikos arī dažādas brīnumus sludina internetā varam atrast, bet ir, eh, bet, nu, tomēr eh, tāds psihologs, jā, <laughs> nu, es domāju, ka viņam tas skatījums vairs nebūs uz, uz okultismu kā nu, uz kā kaut ko zinātnisku. Nu, jā, mūsdienās jau um, zinātne ļoti specializējas, arī psiholoģija ļoti <laughs> specializējās. Un, uh, protams, uh, tāda termina zinātniskais okultisms mums nav. Toties mums ir cilvēki, kuri pēta, piemēram, okultiskās prakses, ja, jo tas ir ļoti plašs jēdziens. Un, principā, okultisms ir par visu, kas ir slēpts. Ja, tad slēptas zināšanas, tās, kuras nav atvērtas, <laughs> ja, bet ir slēptas. Un, uh, nu, cik pastāv cilvēce, ja, cik, cik, cik tik ilgi, ja tik ilgi pastāv arī okultisms, protams, ja, jo um, skaidrs, ka cilvēkam nav atvērts viss, ja, un tad ir ļoti dažādi ceļi, kā mēs nonākam pie tā, kas mums atvērts, atklāts nav. <laughs> Ja. Bet, um, jā, uh, vienkārši, ja mēs skatāmies uz to, kā veidojās ja, šī domāšana, uh, tieši 19. gadsimta beigas ir tas laiks, kad um, uh, es varbūt to nosauktu par tādiem dažādiem pavadieniem. Ja, nu, piemēram, uh, šo šodien mēs par grafologiju jā, zinām saistībā ar policijas darbu vai neizmeklēšanu. Jā, tad pēc, pēc rokraksta jau vēl cilvēki raksta ar roku, ja šobrīd tikai dators, <laughs> jā, lielākoties jau galvenais rakstītais, bet ar roku tomēr mēs kaut ko vēl rakstam. Jā. Grafoloģija jā, palika, nu, tieši kā paliek uh, disciplīna, ja tiešām izmeklējumā, jā, nu, varbūt vēl psiholoģija dažreiz izmanto, bet um, grafoloģiskās biedrības, jā, 19. gadsimta eh, veidojas tieši ar mērķi mērķi pētīt, kā tas saistās ar cilvēka mm, personību, ar, ar to, kas cilvēkā notiek. Ja? Istenība mūsu idejas šodien par mm, sīko motoriku, ja par to, ka bērniem jāzīmē un jāraksta, ja? tas arī nav tālu no, <laughs> no, no šī, šīs idejas, ja? kā, kā, no tas, kā mēs rakstam, ja? kā tas izskatās, ja? tas, tas kaut ko pasaka arī par mums, ja? vai, vai arī par iepriekšējo periodu, ja? rokraksti, teiksim, viduslaiku rokraksti, ja? vai 18. gadsimta rokraksti. Un uh, ir uh, bijis arī vēl viena disciplīna, uh, ka karakteroloģija, ja, karakteroloģija vairāk vāciski runājošās valstīs un, un tādās, tādā vāciski runājošai intelektuālajā vide par, par, par, par raksturu. Ja. <laughs> nu, šodien mēs teiktu tāda personības psiholoģija, ja, kas, kas arī attīsties kā virziens, ja, bet te runa ir tieši ja, par to, kā veidos, kādi ir um, tipi, tipi, jā, tad, tad um, psiholoģiskie tipi, iespējams, ja par ko vēlāk arī Jungs, um, Karls Gustavs Jungs uh, uh, rakstīja, bet tie aizsākumi, ja viņi visi bija, es teiktu tā, uz robežas, ja, uz robežas starp to, kā mēs to, um, uz to skatāmies uh, zinātniski, <laughs> ja, um, arī verificēt, mēģinot, ja, pētīt, analizēt, novērot. Un, jā, nu, kaut kas, kas ir tuvāk um, um, Mm, pieņēmumiem, jā, mm, kaut kādiem priekšstatiem, kuri varbūt vēl nebalstās nemaz mm, konkrētajā eksperimentā, piemēram. Jā, e, ka mēs tagad, šķiet, mēs mazliet jau tādām pieskārāmies tam, tai lietai, par, par, par to, kā tie cilvēku tipi tika noteikti un tā tālāk. Bija jau vēl tur tāda pētījuma par, par, par galvaskausa formām. Tā, cik es zinu, tur bija mm. kriminoloģija, un man pilnīgi nopietni izdeva grāmatas. Ja tur tāda, tāda ah, tapa cilvēks, tā, tur, tur tas, Oi, kuri, tas ļoti labi, ka jūs kuri ir tur tendēt jā. uz kriminālu un kuri nav, un tad mēs varam varbūt jā. arī tālāk jau pastīties, kas notika 20. gadsimtā. Jā, vispār ļoti labi, ka jūs ieminējaties, jo es arī šodien, kad braucu pie jums, domāju par to, cik lielu ietekmi vispār, nu, tagad mēs varbūt to pat gluži par to <laughs> nedomājam, nu, tādā griezumā, ja, bet ļoti ietekme bija um, antropoloģijai, kura arī izveidojas diezgan vēlu. Ja? Un, un tā antropoloģija, es domāju, tagad vēsturiskā antropoloģija, īstenībā um, veidojas un pētīja teiksim, tādā griežumā, evolucionārajā griežumā pēc Darvina. Ja? Tad pēc no Darvina piedāvātās teorijas un vispār tāds pozitīvisms, kas bija 19. gadsimta otrajā pusē, ļoti spēcīgi ietekmē arī nu, tādu humanitāro uh, zinātņu uh, saimi. Ja? Un mm, var teikt, ka noteiktā ziņā <laughs> ja, 19. gadsimta beigas bija tāda kā pretreakcija uz šo pozitīvismu, ka nu, nevar visu izskaidrot ar revolūciju ja, un nevar visu izskaidrot tieši šādā um, nu, ceļā, kā mēs to mēģinam teiksim, vērot un, un ar eksperimentu pierādīt fizikā ja, vai ķīmijā. Un tieši tāpēc arī ir tas paradoks, ja, kā piemēram to psihisko pētījumu biedrības ļoti bieži dibināja fiziki, fiziķi, ja, vai ķīmiķi, piemēram, um, tā, tā biedrība, par kuru es teicu, Londonā, ja, tika uh, dibināta um, 80. gados, ja, 82. un galvenais, priekš, nu, galvenais dibinātājs un priekšsēdētājs bija Olivers Lodžs. Un tas Olivers Lodžs um, vienā mūsu jau Rīgas avīze tika uh, aprakstīts, viņu tā teikt prezentēja, ja, kā fiziķis, ja, komats, um, spiritists, <laughs> jā, un, psiholo, nu, jā, un, un psihologs. Un tas ir ļoti interesanti, ja, ka tas ir aiz, aiz komata, ja, tas spiritis, nu, <laughs> kaut kas pavisam it kā pretējais, ja, kas ir fiziķis. Bet, bet jā, no eksaktajām zinātnēm, un tas eh, Kārls Blāhers, piemēram, viņš bija ķīmiķis, un viņš ir eh, pabeidzis mūsu Politehnisko, Politehnisko institūtu, viņš bija profesors, un viņš ļoti nopietni nodarbojās um, arī tā mm, termoķīmijas jomā, un bija ļoti pieprasīts prasīts speciālists. Un, un, kad sākas Pirmais pasaules karš, viņš kopā ar institūtu tika evakuēts, viņš nokļuva, mm, nokļuva Krievijā, un pēc tam 20. gadā viņu speciāli, viņš atgriezās Latvijā, un viņu speciāli Latvijas valdība gribēja, lai viņš atgriezās, tāpēc, ka viņam bija ļoti, nu, mm, ļoti dziļas zināšanas <laughs> ja, šai jomā, un viņš arī kļuva par profesoru, viņš strādāja kā profesors Latvijas universitāte līdz 38. gadam. Un, un, nu, tas, tas bija viņa pamatdarbs, <laughs> jā, bet paralēli jā, viņš э, nodarbojas lūk ar parapsiholoģiju. Jā, un, un bija ļoti aktīvs un piedalījās arī starptautiskajās um, konferences un kongresos. Jā, un viņa vārds bija zināms eh, šajās aprindās. Arī Rudolfs Steiners Steiner, jā, bija viens no tiem cilvēkiem, ar, ko, ar, kur, eh, ar kuriem viņš sarakstījās. Šķiet, ka viņš arī um, deva kaut kādu naudu um, žurnāla izdošanu antroposofiju Eh, antroposofijas žurnāla <laughs> izdošanai. Um, jā, eh, viņš bija cilvēks, kurš pārstāvēja uh, gan um, vācu, vāciski runājošos intelektuāļus, gan arī krieviski runājošos intelektuāļus. Ja? Un te arī ļoti interesanti var um, nu, domāt par to, no kurienes nāk šīs idejas, ja? kā mēs nu, par to runā varbūt, ja, bet nu, šodien, protams, mēs no interneta, ja, vai šodien mums daudz vieglāk, ja šīs <laughs> idejas smelties, ja, un, un, un arī viegli pārtulkot reizēm, jā, pat ja mēs nepārvaldam valodu, mēs varam pārtulkot un jau kaut ko zinām. Tajā laikā, protams, bija grūtāk, ja, jo šīs idejas um, izplaties uh, vai nu caur grāmatām, un grāmatas neuzreiz tulkoja, teiksim, Nīčas tulkojums latviešu valoda arī nebija uzreiz tajos 80. gados, ja, lai gan pirmie tulkojumi parādies jau 20. gadsimtā. Tātad tie cilvēki, kuri las, lasīja vāciski, ja viņi ātrāk, ja tās <laughs> jaunas idejas um, um, par, par, par tām zināja un, un, un, un jau mēģināja kaut kādā veidā interpretēt. Un uh, periodika, jā, žurnāli, tāpēc arī tik liela loma bija žurnāliem īstenībā. Jā, un, un mm, te varbūt jūs, kad turpināsiet sarunu ar man, manām kolēģiem, jums pastāstīs vēl par tādu interesantu žurnālu zvaigzni, kas 20. gados um, um uh, tika izdots šeit pie mums uh, Latvijā tieši par okultismā tēmām, piemēram, jā, vai, vai žurnāls Burtnieks, jā, kurš um, bija par, par uh, garīgo, garīgo kultūru, jā, tad, nu, un tā, tā garīgajā kultūrā iekšā bija ne tikai kristīgais, jā, lai gan arī par, par, par kristietību, protams, jā, bet arī uh, visas jaunas vēsmas, jā, kas tajā mm, laikā, nu, cirkulējā, jā, un Tātad žurnāli, tā periodika kopumā ja, bija tas avots, um, uh, kurš uh, cilvēkiem sniedza kaut kādu informāciju, <laughs> bet arī, protams, tas instruments, caur kuru varēja uh, šīs idejas um, virzīt sabiedrībā. Ja. <laughs> Eh, jā, te jau varētu arī runāt par to, tad um, faktiski jau arī dievturi, eh, dievturi kustība arī kaut kas ir tā laika, nu, teiksim, tā, tā laikmeta, tā, tā tā laikmeta gara auglis. Jā, ļoti loģisks turklāt, jā, un tie arī ir meklējumi, senatnes meklējumi, un tad, tad īpaša, um, īpaša dziļuma, jā, un tādas nozīmes uh, meklējumi, un um, arī uh, vispār atzimšanas ideja. Tas ir ļoti interesanti, ka par atzimšanu tajā laikā, jā, 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākuma, un pie mums vēl 20. gadsimta, protams, um, pirmā pusē par atzimšanu runāja visi, jā, tikai saprata šo atzimšanu dažādi, jā, bet bet arī kristietībā, starp citu, ja visas jaunās vēsmas, ja bija par to, ka jāatdzīvinā, ja, <laughs> jāatdzimst tai īstajai kristietībai, bet, ja dievturība un vispār neopagānisms, ja tāds neopaganismā uh, idejas bija ļoti populāras, jo tās ir saknes, sakņu meklējumi, un ir uh, interesanti, ka tas arī vizuāli nāca, ja, caur jūgens stilu, vēl pirms dievturība izveidojas kā, nu, tāds kaut kāds konceptuāls, konceptuāls fenomens, ja, jūgens stils un pie mums nacionālais nacionālais romantisms, piemēram. Ja? Tie ir tie vizualitātes meklējumi, ja? etnogrāfiskie ornamenti, ja? kas ir kaut kas ne tikai dekoratīvs, ja? bet dziļi saistīts ar mūsu senatni, ar senčiem. Ja, un tas ir, protams, garīgums ja, <laughs> savā veidā. Jo, jo skaidrs, ka um, identitāte, nu, kultūras identitāte, nacionāla identitāte, tā vienmēr balstās mm, saknēs ja, un, un, un skatās dziļumā, tātad pagātnē. Un mēs jau par pagātni varam zināt tikai to, ko mēs nu, paceļām gaisā, tā teikt, ja gaismā, ja izceļām gaismā. No, no, no, no pagātnes mēs visu pagātni nezinām. Ja, un tā vienmēr tas ir tāds kā stars, ja, ko mēs ar šo staru tagad izgaismojam. Ja, un... Jā, mēs esam tagad jau diezgan daudz runājuši par šiem, šīm dažādām lietām no tāda kā tādu um, garīgo, kristīgā garīguma alternatīvu, arī aute, au, alternatīvu līdzšiniem autor, aut, autoritātēm. Bet vēl viena tāda būtiska lieta, kas ir jautājums par to, kā tas ietekmēja politiku, kā tos politiskos procesus. Um, jā, jautājums ir, ir, ir ļoti vietā, lai gan viņš ir sarežģīts. Un, um, es jau pašā sākumā domāju par to, ka mēs uh, ļoti par politoloģisko tādu mhm. jomu mm -hmm. ne, nerunāsim, tāpēc, ka tā ir arī, uh, tas ir arī drusku cits lauks, pētījumu lauks, ja, bet, protams, uh, tas, nu, tik tālu, cik es varu šobrīd uh, pateikt no, teiksim, no sava uh, skatu punkta, uh, ne politoloģiskā <laughs> skatu punkta, uh, kā būtiski ir ir um, saprast, ka šīs uh, idejas ļoti bieži tātad, um, alternatīvā garīguma ja, vai um, meklējumi, universālās reliģijas, piemēram, meklējumi, ja, vai universālā uh, intelektuālā skaidrojuma meklējumi. Ja, Tiklīdz sākas kaut kas tāds universāls, ja, ko mēs ļoti vispārinām ja, un mēģinām sintezēt. Tas arī eh, ļoti svarīgi, ka jūs pateicāt, ka tā alternatīva ir, eh, ir arī sintēze. Ja? Tātad tiešām 19. Ehm, gadsimta ehm, beigās ļoti daudz sāka interesēties par austrumiem un par ehm, reliģijām, kuras līdz šim eh, bija nu, tāda marģinālā stāvoklī Eiropā. Ja? Nu, zināja, protams, par Indiju, ja? kaut ko, kaut ko no, <laughs> zināja arī <laughs> no, no ceļojumiem, piemēram, ja? no nu, no drusku varbūt literatūras, bet eh, īsti iedziļināties, kāda ir šī eh, reliģiskā prakse, nu, vēl, vēl to nezināja. Un tas atkal viens no koloniālisma sekām, jā, viena no, no koloniālisma sekām ir tas, ka vienmēr bija tāda attieksme patriarchālā. Nu, kristietība, protams, ir augstāk, jā, bet nu, hinduisms jā, vai, vai budisms, jā, tas ir kaut kas nu, jā, ne, ne šeit, jā, citur, un, un tā ir tāda, nu, mm, jā, Um, par ko var pabrīnīties, ja, bet mācīties varbūt tomēr ne. Un 19. Um, gadsimta beigās šī attie, um, attieksme mainījās. Ja, un starp citu tam uh, diezgan, tāds, diezgan liels ieguldījums bija arī um, uh, um, antropoloģijai, ja, jo pētījumi, tātad etnogrāfiskie uh, pētījumi, ja, kuri sākas, ja, tā bija iepazīšanās ar reāliem cilvēkiem. Ja, nu, vairāk, protams, Āfrikā, ja, bet, eh, bet arī ja, visādas ekspedīcijas uz Tibetu, piemēram. Ja, tā bija arī vietēju cilvēku dzīvesveida un, un domāšanas veida atklājums. Nu, ja, tagad, ja mēs pārē, <laughs> mēģinām to tiltiņu eh, pārmest uz, uz um, eh, politiku, tad, jā, nu, piemēram, um, ļoti šķietami tāda nevainīga uh, uh, ideja, uh, Jelenas Blavatskas ideja, ja, ja mēs tagad par um, šo viņas teosofisko skatījumu runāsim, ja, un par ideju arī sintezēt tad, tad visu to labāko, kas ir sasniegts, ja, un tad, tad skolotāji ar lielo burtu, ja, kuri māca nu, patiesības, ja, un vērtības, um, šīs teorijas ietvaros arī bija ideja, um, nu, arī sinkrētiska varētu būt tāda ideja par to, kā spēcīgās rases izdzīvoja, un tad tas, kas ir vājākas, tas izmirst, ja, vai nu, visa tā attīstības loģika ir par to, lai izdzīvotu pilnīgāks, ja, un pārējie, nu, viņi tad kaut kāda veida izzūd, <laughs> ja, un šajā pilnīgajā um, pasaules ainā, ja viņi tur vairs nepiedalās. Starp citu, arī Nīčiem ja, ļoti līdzīga ideja ir par to, ka izdzīvo jau jau pārcilvēks, ja, tas, kurš spēj Mm, pārvarēt ja, to, kas mm, šobrīd ir, un, un būt augstāks, <laughs> pārāks ja, par tiem, kuri vienkārši kā vergi seko, mm, seko kaut, kādām, nu, kaut kādiem priekšrakstiem. Ja, un, uh, bieži uh, vien cilvēkiem joprojām ir tāda asociācija, um, kā Nīče, ja, tad Nīčes filozofija arī ir, nu, piemēram, fašisma vai nacionālsociālisma pamatā, ja, tad, tad nu, teiksim, nācistu ja, ideoloģijas pamatā ir Nīče, Maiņičas darbi. Un, nu, starp, starp citu, <laughs> bija arī iemesls, kāpēc Padomju Savienība neizdevās Nīče, ja tulkojumi jau bija gan krieviski, gan arī latviski, ja, bet uf, mm, ne, neizdeva, ja, tikai pēc tam pēc, pēc padomju savienības sabrukuma sāka izdot un vispār analizēt Nīče. Nīče jau neko par Hitleru nezināja, ja, arī par Rozenbergu, nu, <laughs> viņam bija pavisam cits, cita ideja, tas, nu, tāds iegansts, ja, to rakstīt, viņš vēlējas parādīt, ka tādā mm, intelektuālajā mantojuma Eiropai ir ne tikai kristietība, un pati kristietība sākuma bija cita, ja, un, un, nu, nu nu, viņš vēlēs parādīt, ka var neieciklēties tikai vienā, ja, bet, parā, bet skatīties plašāk, ja, un skatīties arī šajā mitoloģiskajā <laughs> ja, nu, kontekstā, gan, gan antīko grieķu, kuru viņš, protams, dievināja, būdams klasiķis, ja viņš valodas, klasiskās valodas mācījies, gan arī, nu, vienkārši tas skatījums ir, ir, ir, ir cits, ja, bet tas nav saistīts ar politisko ideoloģiju, ja, kur ir ārieši, ja, āriešu rasa, kas ir augstāka par, visiem, par visām pārējām vispārējā. Nu, jā, un atgriežoties pie Blavatskas, um, jā, viņas teksti arī bija vai tika izmans, izmantoti, instrumentalizēti, domājot par to, kā ārieši, un tur jau arī viņas tekstos bija par to āriešu jā, um, rasi, kā um, uh, vispār cilvēces vēsturē, ja mēs varam uh, redzēt augstākas tās rases, ja vai kaut kāds no augstākas, <laughs> augstāk attīstītās grupas, ja un zemāk attīstītas grupas. Protams, antisemitisms jau ir senāks, ja, un skaidrs, ka nu, no piedāvāts, ka nebija tā, ko no, nu, tā ir. Tas <laughs> antisemītisms ir gadsimtu. Nu, protams, jā, vēsturi. jā, un arī atsevišķa tēma, kuras, ap citu, arī tiek pētīta arī, arī mūsu projekta ietveros. Bet, um, redziet, um, ir iespējams to nu, vēl citā griezumā paņemt, jā, kā vēl papildu um, argumentu. Ja? Un, um, nu, diemžēl tā tas notiek. Jā, tātad politiskajā diskursā ļoti bieži izmanto gan filozofiskos, gan arī mm, reliģiskos um, priekšstatus, uh, lai veidotu. Um, dziļāko argumentāciju, kuru principā nevar pārbaudīt. Tā izskatās ļoti loģiskā, <laughs> bet pārbaudīt to nemaz nevar. Ja, cilvēkam gribās eh, ticēt, ja, jo tas um, atkal um, nu, kā modelis, ja, tas izskatās ļoti, ļoti loģisks. Nu, jā, šis ir tieši arī tas, tas iemesls, kāpēc es šai konspiro, konspiroloģijai un konspiritualitātei tā pievēršos. Un, un šis temats man šķiet ļoti interesants, tāpēc, ka nu, mm, tas ir bīstami. Tas var būt bīstami, ja, ja, ja, tiek, ja šie jautājumi tiek politizēti. Un, un, un tāpēc es arī mm, tajā raidījuma ievadā teicu, ja, nu, savā, savā ziņā tās mūsu meklējumu kļūdas, varbūt tā teiksim, ja mēs, un, ja mēs turamies visu laiku pie savu priekšstatu, un ja mēs pieņemam kā patiesu tikai to, kas atbilst mūsu priekšstatam, tad nu, mēs ieliekam sevi kaut kādā, es pat teiktu, tādā ideoloģiskā rāmītī, ja, un to var politikā ļoti, ļoti veiksmi izmantot ļoti veiksmīgi izmantot, paspēlēt uz emocijām, uz manu lepnumu. Es tur piederu pie tādas grupas, pie tādas nācijas. Un, un aiziet. Un, un šķiet, ka tā ir tāda ļoti. Tāpēc, tāpēc arī man bija šis jautājums, un mēs arī ielikām stāstu pirms rēdījuma arī par to politiku. Jā, kad, jā, kad nu, tas nav atrauts no tā, un, protams, tas nav atrauts arī no mūsu tā, no tā, mūsu tā garīguma, jā, jo, jā, kur mēs tas... aizējām šajā ceļā. Un, jā, mēs tā... paliekam savā identitātē. Tā, taisnība, ja pirmkārt vēlreiz ja par to, ka tas var būt bīstami un tas reizēm tik tiešām var novest pie bīstamām sekām, tieši tāpēc, ka tas nav racionalizēts līdz galam un cilvēkam gribās ticēt, tas ir ļoti emocionāli. Un, kā jau pa, pašā sākumā teicu, tas um, piešķir tādu šķietamu stabilitāti un pārliecību. Ja kā tomēr, labi, es nezinu, kurš tur valda, ja kāda slepena <laughs> valdība, ja, bet tā eksistē. Ja, un acīm redzot, tad viņiem ir kaut kāds plāns, un tad es sāku meklēt, ja, jo loģika tajā visā ir, ka es sāku meklēt argumentus, kuri atbalsta to manu pārliecību. Ja, un es vairs neskatos uz citiem um, argumentiem vai uz citām kopsakarībām. Tas ir pirmais. Un otrais, uh, nu, varbūt mēs tā šķiram politiku un <laughs> garīgumu, nu, tas ir arī tradicionāli, tīpaši Eiropas kultūrā, mēs tā civilizāciju nošķiram no kultūras. Vai, Patiesībā, bet tas arī tā īsti kristīgi nav nav, jo, <laughs> eh, jo nu, nu, es, es tā kā, piemēram, tajā pašā iezītu garīgumā, nu, tur viss, kas notiek mums tomēr tajā mūsu dzīvē, viņš ir saistīts, bet tas ir pamatā visā tajā kristīgajā tradīcijā, un es domāju, jebkurā gadījumā pat tāds tīri savs, um, zinātnisks, um, Mm, eksakts uh, atklājums viņš parādā. Nu, domāju, ja mēs dziļāk tā pastāvamies tādā kristīgā skatījumā, viņš tomēr atklāja, kā Dievs darbojās. Jā, un jā, kaut jā, ko no politika, Dieva radīt. Protams, jā. ir par sabiedrību. Un, Mums ļoti gribās domāt, ka politiķi tur augšā, vai ne? Un viņi kaut ko lēmj. Labi, mēs piedalāmies vēlēšanās, kaut ko jau varam mēs <laughs> ietekmēt, jā, bet principā viņi tur augšā. Bet nē, politika ir daļa no sabiedrības. Un tas ir daļa no katra no mums. Jā, jā un, un arī tas, apcīt, jā, ne tikai tas, kā es mēģināju, tas, tas eksaktais, tas šķiet, nu, dažiem liktos tāds atrauc, ja? bet arī politika, un arī tas ir garīgi. Un, tas ir saistīts ar garīgumu, neatkarīgi no tā, kādas pārliecības ir šis politiķis. Tas ir saistīts ar mūsu garīgo dzīvi, kas notiek apkārt mums. Tas ir spogulis, mums, jā. Jā, tas, tas ir spogulis, spogulis, un kā mēs reizēm sakam, ka baznīca ir eh, sabiedrības spogulis un arī atspoguļo visas slimības, jā, un visas problēmas, kas ir, tāpat arī politika, un tas ir pilnīgi dabiski, nu, Platons, jā, teica, ka mēs esam zona politiko un iet, tad politiskais dzīvnieks, jā, nu, <laughs> var arī šādi, jā, definēt. Jā, nu, diemžēl mums ir jābeidz raidījums, bet ļoti interesanti tas, ka e, mums raidījums pagāja bez muzikālās pauzes, jā, un es kādreiz, jā, kādreiz es tā, e, kad es jūtu, kad saruna iet e, tā ļoti raiti un interesanti, man pat e, negribas pārtraukt, un, un es ceru, ka klausītājiem ir interesanti, jo, nu, uzturēt to, to ritmu, to ritmu, jā, un, e, un, jā, un es vēl domāju, ka mēs tomēr arī mēs ar Nadeždu šeit tiksimies kādreiz, jo nu, man tāda sajūta, ka mums ir vēl ļoti, ļoti daudz tēmatu pārunājumu. Un, un ar mani, manām kolēģiem, kuras arī pēta. Jā, nu, no, nākamā tagad ir doma, ka būs kolēģis, ja? jā. bet es domāju, ka mēs vēl atgriezīsimies pie tematiem, ja? par ko, gan par to, ko mēs runājam pavasarī, gan, gan, gan arī varbūt vēl paiesim arī dziļāk šajās lietās, jā. jo, jo Jā, jo autoritārisma temats, tas bija pavasarī, jā. mēs runājam par autoritārismu, jā, autoritārisms un šī konspiroloģiskā domāšana, konspiroloģiskā mentalitāte tā saucama ir ļoti cieši saistīts, jā, tas būtu nu, arī jā, temats. un tāpēc es domāju, ka mēs, ka mēs vēl tiksimies, bet maz noslēgumā es ne, mēs nemaz nepieminējam to, eh, kas tas ir tas projekts, kur, kur jūs mhm. darbojaties. Jā, es te mēģināju vairākas reizes <laughs> jā, iesākt, bet jo, neizdevās tad... man. <laughs> jā, eh, tas ir eh, projekts, pērnieciskais projekts, kuru atbalsta Latvijas zinātnes padome mm, pirmo gadu, tad, tagad mēs noslēdzam pirmo gadu vispār trim gadiem par konspiritualitātes ģenealogiju Latvijā, un tad ģenealoģija nozīmē, kā veidojās ja, šīs idejas, un mēs neskatāmies tikai mm, metodoloģiskajā tā, tādā skatījumā un tikai par konspiroloģiskajiem priekšstatiem, ja, kuri Latvijā bija 20. Eh, gadsimta laikā. Tad mēs ņemam tikai 20. gadsimtu, bet mēs drīzāk skatāmies uz mehānismiem, kā veidojas šīs paskaidrojuma vai apraksta uh, modeļi, kā, cilvē, kā veidojas priekšstati, um, kuros saplūst kopā uh, garīgie meklējumi un priekšstati ja, par, par um, šīm garīgajām dimensijām un uh, jā, realitāte, arī politiska vai sociālā realitāte. Un mēs iekļaujam pirmo, 20. gadsimta pirmo pusi un arī otro pusi, un ja, izrādās, ka tas ir ļoti maz pētīts, arī kas notika, piemēram, padomju laikā. Um, Nu, mēs vairāk zinām par 90. Eh, gadiem, ja, kad <laughs> vai vairāk tas atklātāk parādījās, bet tas viss notika, notika arī um, pēc kara. Jā, tas vēl vienkārši ir turpmāko pētījumu <laughs> eh, jautājums. Jā, nu, tad skaidrs, mums būs vēl ko runāt, un, un es ceru, ka arī nākamajā raidījumā mums būs gan eh, cita runātāja ir paredzēta, bet tēma apmēram to, to tā pati, tikai nu, mazliet citi aspekti, un, eh, bet cilvēks, kas arī šajā pašā projektā darbojās, un es ceru, ka izdosies arī eh, vairākus raidījumus. Un, protams, pat Nadežda arī, es domāju, ka viņa reiz reizē pie mums viesosies, jo man šķiet, ka ar raidījumu mums sanāk tā, uh, ļoti, ļoti, ļoti interesanti un izglītojoši, kas arī ir, ir ļoti būtiski. Nu, katrā gadījumā liek padomāt. Jā. jā, viņi liek padomāt, un tas ir saistīts arī ar mūsu garīgo dzīvi. Tātad, dārgi radio klausītāji, Šis bija raidījums Mīlēt citu citu, pie mums viesojās mākslas zinātniece Nadežda Pazuhina, un mēs runājām par konspiritualitāti, par konspiritualitātes fenomenu, kas tas tāds ir, un uz tikšanos nākamajās reizēs. Mīlestība un patiesība. Kādas saitas tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu.